God is ons toevlug en ons kracht, en nooit is hij gereed om te helpen. Daarom zal ons niet bang wees nie, al bewe die aarde, al verskuif die bergen diep in die sedert, al breis en skuim die waters, al skit die bergen als die waters stijg. Sela die stromen van die rivier bring vreugde in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God zelf woon daar, dit zal niet beweeg nie, as die dag breek, zal God kom help die nasies remoer en koninkryke wankel, God praat, en die aarde versmelt, die Heere, die Almachtige, is bij ons, ons schuilplek is de God van Jacob. Sela kom, ons kyl die werken van die Heere, wat verwoesting brengt op die aarde en oorloge beëindig oor die hele aarde. Hij verbreekt die boog en vernietigt die spies, die skulde verbrandt hij met vier. Wees stil en weet ek is God, ek sal vereer word dier die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. Die Heere, die Almachtige, is bij ons. Ons skuilplek is die God van Jacob. Selah.